Amiku zen eh, elkartasuna migrantekin elkarteaz gira interesatuko, Frantsua Fleurigurekin egunan? Ebai, eh, egunan. Beraz, eh, bo, puntu desberdinak hartuko ditugu, elkartaz interesatuko gira eta zien kesu gutun bat ere, aipatuko dugu administrazioari buruz. Beraz, gutun hori aipatu haintzin, zertan da elkartasuna migrantekin elkartea dona paulen edo amiku zen? Eh ben, justuki alors, etorkin euh, berriak euh, euh, ditugu. beraz, alabarekin, Venezuelatik etortzen dira, duela bilabete, beraz, hemen, iparaldean dira, beraz, demandeur d'asile. Voilà, bon, beraz, uh, donapaleun dugu, uh, ditugu, eta, lehen kontaktuak okan ditugu arratxaleuntan, untsua pasatu da, uh, uh, araba uh, inskribatu dugu, uh, bizik untsua pasatu da, eta euh, beti badugu uh, Macedoniako familia, eskitzen dugu, hemen euh, integratzen ari da beti, eta hortan gira. Hara, bazen uh, hor uh, zena justu behondoko etxortan, bazen beste gazte bat ere siberuan ikasketak egiten zutena eta ze bilakatu dira? Alor, gaztea hortezen enfin, segitzen du Xampo beti han uh, ikasia da, mena, bon, eldua bilakatu da, eta azok bere minoritatea ezagutu zuen, eta bere gain hartu zuen. Marchuan euh, hori euh, Alors, geluztik uh, azken fian guk uh, ginuen atxikiz eta <laughs> azutik <laughs> ez ginuen uh, gauza Eldoua, Lortu, salbu justuki, uh, bilakatu dilarik, uh, jeune major delako bat uh, lortu du, Eta kontratu euh, be, leku bat okandu uh, foyer batetan, zen kokatzen da, eta euh, me, kontratu euh, hori uh, esker ere, euh, xampolizoan uh, bere ikasketak segitzen alditu. Eta berriki ikusi dut, konten da, bigarren bigaren zeapeko bigaren ortean da, eta iduliz uh, untxa da. Royce Gain, euh, Documental Batetan, euh, Doux, euh, delsenda Delzenda, euh, Derrière les mots, et eta bisiki Arosen, ortan hortan parte Akasio Et ta Acacio, azken fian, be, duela Biegun, egun, bere egoiteko baimena lortu du, mais sines bisiki biziki à komplikatua da, Errefuxatu euh, Errefusiatu estatutua euh, lortu zuen uh, otxailan uh, azken egunetan, eta euh, prefeturak epe bat bat zuen paperak e-, egiteko, hiru erabeteko epea zen. Eta bon, lehenik uh, delako bat eman zakoten, Eta be, iru buruan ez ginoen dugu ikusi, eta sei eh, hilabetaren buruan ere ez, eta beraz eh, recepize hori eh, bukazen zen. Beraz uh, prefeturari eskatu diogu beraz uh, araberitzea, mena biziki komplikatu da, Euh, bost aldiz euh, joan zen uh, eta bakarrik zelarik, be azken finan, euh, baztertua zen, eta beharrik emengo kide bat, fin, elkarteko kide bat, xuri bat, xuri <laughs> batek, lagundu zuen, eta... Justuki, emengo kide bat zelako, zelako, itzordua olortu zuen, Mais là, bon, ah, ah, Anis Strabak ou Canditou, euh, oken ditu justuki papelak lortzeko. Oai, baditu. Hori da preseske, zure gutuna, edo gutu, elkartak irekitako gutun publiko hori, traba horiein haintzinean eh, da, ara, konta irakurri aldizan dugunaren eh, gauza, bon, iduridu zirko badela egia egan, eh? Ba, bai. Zenta, ba. itzordu bat emaiten, interneten egin, interneten ez esistitzen. Hora, zeta, nik justuki uh, sakatzen nituen uh, itzordua, eta edozen ordu, ordutan, uh, beraz, internet, nintzen uh, itzordu hartzeko, mena beti uh, itzorduak hartuak ziren. Eta memento batez, hasteren uh, goiz batez, lortu dut, mena berbada bi, uh, bi hasteren buruan bakarrik euh, lortu nuen, mez zinez, eta egunean zer, me bos pasai aldiz uh, nintzen uh, itzordu hori euh, lortzen. Mena bai, agerida badela uh, nahik eritxara, trabak ezartzen dituzte, eta Uh, beharrik uh, akazio lagundua zen, beste entzat ez dakit nola pasazen zen, mena... ez baduzu ezkuntza menpelatzen, ez bazila lagundua, en ustez uh, eh, papelik gabe goetan alzila, naiz eta ukaetan alde dituzu. Hara, beraz, elkarterik ez bada ebe migrante horientzat, uh, bon, izigarriko zailtasunak hor dira, hor lortu zute akaziorekin, pentsatzu zute elduden uh, eh, lagunt, ondoko laguntzentzat erretxago izanen dela, edo ara, prozedura beti hain komplikatua da, eta naiz eta ezagutu ebe beti sorpresagoa dira. Alor, guretzat, <laughs> erretxago eh, izanen da, mena, ene ustez, eh, lege meheran, gero eta komplikatuagoa bilakatzen da, eta traba, enfin, gero eta traba gehiago izanen dira, baina. Euh, adibidez, e, badute diru laguntza bat, ha? beraz babesa eskatzen dutelarik, mena laguntza hori moriztu dute, lehen aski simplea zen, beraz uh, basuten, karta bat euh, basuten, eta karta horrekin uh, dilua ateratzen alzuten edo zoin uh, bonkotik. Hoai, olertu dutanez, uh, bakari, pakatzen dute karta horrekin, mena ez dute uh, xoxik atelatzen Beraz, eh, bai, kom da, hori segur. Beste adibide bat, uh, eh, AME lortzeko, be EPA luzatzen da, orako horako badira haien egoera txartzeko.